บุ๊กทูเจ็ดสิบสามเซดัมเดสตอีทรีได้รับ อนุญาตได้ nešto smeti คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ Smeš li već voziti auto? คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ Smeš li već piti alkohol? คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ Smeš li već sam ići u inostranstvo? อนุญาต ได้ สเมติเราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะสมมลีออฟเดปูชิติตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะสเมลิเซออฟเดปูชิติจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะสเมลิเซออฟเดปลาติติเครดิตนอมการ์ติซอม จ่ายเช็คได้ไหมคะ Sme li se ovde platiti čekom? จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ Sme li se platiti samo gotovinom? ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ Smem li telefonirati? ขอถามอะไรได้ไหมคะ Smem li nešto upitati? ขอพูดอะไรได้ไหมคะ Smem li sada nešto reći? เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ On ne sme spavati u parku. เขานอนในรถไม่ได้ On ne sme spavati u a u t o เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ On ne sme spavati u železničkoj stanici. เราขอนั่งได้ไหมคะ Smemo li sesti? เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ Smemo li dobiti jelovnik? เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ Možemo li platiti odvojeno?